الفكر يا إنسان لو أطلقته فضل العلماء vrijednost učenjaka. To je ono o čemu želimo danas govoriti za Allahu Đelle Vala pomoć. Ova tema, draga braćo, vjerovatno svima vama nije nepoznata. Ovoj ste temi sigurno i ranije slušali i čuli od predavača, šejhova i daija i tako dalje, ali smatram za neophodnim da danas u ovom vremenu u kojem se nalazimo, a koje je vrijeme mnogobrojnih fitnih iskušenja, kako to često naglašavamo, u vremenu u kojem su se al-Asahi uzdigli al-Ekabi, oni mali ili niski, uzdigli nad onim velikim, nad prdima i tako dalje, smatramo da je neophodno da se podsjetimo na vrijednost učenjaka, na njihovo mjesto, njihov položaj koji je Allah Đelevala dao u svoj knjizi kao i poslanik sallallahu alihi vseleme u mnogobrojnim hadisima. Kako bi spoznali njihovu vrijednost, kako bi spoznali njihovo mjesto, kako bi uvidjeli da su učenjaci štit Islama, da su beden Islama i da rušenjem ovog i islam. Doista su učenjaci, draga braćo, upravo onakvi kakvi ih je opisao imam Ahmed. Rahimahullahu ta'ala, riječima jeda'una man dalla ila l'huda. Oni pozivaju one koji su u zabudi na uputu. وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ ala أَذَىٰ I saburaju na, njihov, na njihovom ezijetu. يُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الْمَوْتَىٰ Oživljavaju Allahovom knjigom one mrtve. Vajubasirune bi nuri Allahi ahle l'ama. I oni, on, one slijepe od dokaza, oni im ukazuju na pravi put. فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ بِإِبْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْهُ Pa koliko je samo ubijeni od strane Iblisa kojeg oni oživiše. وَكَمْ مِنْ ضَالٍ تَائِهِمْ قَدْ هَدَوْهُ I koliko je oni koji su u zabludi, koji su bili u zabludi, a koje su učinjaci uputili Allahovom dželle wa'ala odredbom i milošću. Kaže mi Imun ibn Mahran, rahimahullahu ta'ala, doista su učenjaci moja izgubljena stvar, koju tražim u svakom gradu i svakom mjestu. Doista sam ja salah, popravku svoga stanja i svoga srca našao fi muđaleseti lo ulema u sjedenju sa učenjacima.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 Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabudu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabudi ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga, sem Allaha jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka, I svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodica, porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, fadlu el ulema, vrijednost učenjaka. To je ono o čemu želimo danas govoriti za Allahu uđele Ala pomoć. Ova tema, draga braćo, vjerovatno svima vama nije nepoznata. Ovoj ste temi sigurno i ranije slušali i čuli od predavača, šejhova i daija i tako dalje, ali smatram za neophodnim da danas u ovom vremenu u kojem se nalazimo, a koje je vrijeme mnogobrojnih fitnih iskušenja, kako to često naglašavamo, U vremenu u kojem su se al-asagi uzdigli al-akabi, oni mali ili niski, uzdigli nad onim velikim, nad brdima i tako dalje, smatramo da je neophodno da se podsjetimo na vrijednost učenjaka. Na njihovo mjesto, njihov položaj kojeg im je Allah dželjavala dao u svojoj knjizi kao i poslanik sallallahu alihi vseleme u mnogobrojnim hadisima. Kako bi spoznali njihovu vrijednost, kako bi spoznali njihovo mjesto, kako bi uvidjeli da su učenjaci štit islama, da su beden islama i da rušenjem ovog bedena <clears throat> ruši se u stvari islam. I to je ono što su nevjernici dobro uvidjeli, saznali tokom historije islama, te su uvijek radili na rušenju autoriteta učenjaka šejhova, uleme i tako dalje i tako dalje, jer rušenjem njihovog mjesta i autoriteta u stvari na taj način ruše Allahu dželle ve ala din, ruše Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Doista su učenjaci, draga braćo, upravo onakvi kakvi im ih je opisao Imam Ahmed, rahimehullahu ta'ala, riječima jed'una man dalla ila al-huda. Oni pozivaju one koji su u zabludi na uputu. وَيَصْبِرُونَ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَذَا I saburaju na, njihov, na njihovom ezijetu. Pored toga što im žele hajr i dobro i ukazuju im na pravi put, oni ih ezijete, a učenjaci pored toga ezijete na njihovom saboru. يُحْيُونَ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَلَى الْمَوْتَ Oživljavaju Allahovom knjigom one mrtve. Mrtve, dakle, od znanja. Mrtve od upute i od sunneta Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallamem. Juhjune bi kitabi Allahi ta'ala al-mauta. Wa yubassiruna bi nuri Allahi ahla al-ama. I oni, on, one slijepe od dokaza, oni im ukazuju na pravi put. Nurom kojim je gospodar Želja Vala dao, nurom znanja, oni im ukazuju na pravi, na pravi put. فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لِإِبْلِيسَ قَدْ أَحْيَوْهُ Pa koliko je samo ubijeni od strane Iblisa kojeg oni oživiše. وَكَمْ مِنْ ضَالٍ تَائِهِمْ قَدْ هَدَوْهُ I koliko je oni koji su u zabludi, koji su bili u zabludi, a koje su učinjaci uputili Allahovom dželjavala odredbom i milošću. Kaže mi imun ibn Mahran, rahimahullahu ta'ala, doista su učenjaci moja izgubljena stvar, koju tražim u svakom gradu i svakom mjestu. Doista sam ja, salah, popravku svoga stanja i svoga srca našao fi muđaleseti l'ulama u sjedenju sa učenjacima. Draga braćo, mnogo mnogobrojni su dokazi u Allahove knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam koji nam govore o vrijednosti učenjaka. Ali mi ćemo u kratkim crtama ukazati na neke od tih šerijatskih tekstova. A ovom kratkom išaretu, inša, inša Allahu tada, je do, ovaj kratak išarak je dovoljan onome koji žele prihvatiti, prihvatiti uputu. Kaže gospodar Želja Vala, يَدْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah Jalla wa'ala će uzdignuti one koji vjeruju od vas, a i oni kojima je dato znanje za deređe. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, Allah Jalla wa'ala će one kojima je dato znanje od vjernika uzdignuti nad ostalim vjernicima za deređe. Za deređe. Nije riječ o jednoj deređi, već je riječ o deređama kojima će gospoda Čeljavada odlikovati i uzdići one kojima je gospoda Čeljavada dao znanje. Od Ebu Mehmeta radijallahu anhu se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao Inna Allahe wa melaikatahu hatta nemletu fi juhriha wa hatta lhud fil bahru la yusalluna ala muallimin nas alkhair doista allah i njegovi meleki pa čak i mrav u svojoj rupi pa čak i riba u moru donose salava dove za onoga koji ljude poučavaju poučavaju khairu od aisha radijallahu anha se također prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimil khair doista sva stvorenja donose salavat na one koji ljude poučavaju hajru, hatta nitanu bahri, pa čak i ribe koje su u moru. Čak i ribe koje su u moru. Također danas radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao sahibu la ilmi yustagfaru lehu kullu šeji. Doista za vlasnika znanja sve traži oprost, pa čak i riba u, pa čak i riba u moru. Al ulema, draga braćo, su ulu al amr. Oni kojima je gospodar, za, za koje nam je gospodar subhanahu wa ta'ala naredio da se njima vraćamo i da se njima pokoravamo. Pa kaže gospodar Jalla wa ala, Ja ejuha alladina amanu, ati'u Allahe, wa ati'u rasule, wa ulil amri minkum. O vi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i pokoravajte se ulil amr, onima predpo, predpostavljenim od vas. Pa kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu, to jest ahlul fiqhi u ad-din, vlasnici znanja, vlasnici fiqha i vjere, u ahlu ta'ati i oni, oni koji su pokorni gospodaru subhanahu wa ta'ala, oni koji poučavaju ljude njihovoj vjeri i naređuju im dobro i odvraćaju od zla. Gospodar Đelevala je obavezao pokornost takvima od strane njegovi, od njegovi, njegovih robova. Kaže Abu Aswad rahimahullahu ta'ala, doista nema dragocijenijeg, dragocijenije stvari od znanja. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُلُوكَ koje se tiču njihove vjere. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame i ashabi rabi Allahom, hulefahu rašidim, oni su, dakle, na, oni su predvodili ljude i po pitanju vjere i po pitanju njihova dunjavuka. A zatim se nakon toga stanje promijenilo, pa smo vidjeli dakle, ljude koji dolaze kao vladari, a koji nemaju ni trunke znanja. A da ne govorimo dakle o našem vremenu, ako ovo je islam, Ibn Temija, rahme ta'ala, govori u svom vremenu, u šestom hiđerskom stoljeću, šta da tek danas da kažemo za nepismene vladare od kojih neko ne zna ni ispravno proučiti, i pročitati bismilu. Pa i govor koji mu se napiše i stavi sa hareketima i sve, nije ga u stanju, nije ga u stanju pročitati. Kaže šeho li sami ibn Temija, rahimahullahu ta'ala, govorići o tome ko su ulul emri, pretpostavljeni kojima gospodar Čedavu Ala naređuju, naređuje, naređuje pokornost. Pa kaže, rahimahullahu ta'ala, da su to ljudi ahlul ilmi wal kelam, oni ljudi koji su učeni i čije se govor uvažava kod, kod važava kod ljudi. I zato ulul emr obuhvata dvije vrste ljudi. Ljudi el ulema u el umara. Obuhvata i učenjake, a obuhvata isto tako i emire. Obuhvate i emire. Fe idha salahu salahan nas. Pa ako oni budu kako treba, i ljudi će biti kako treba. Wa idha fesadu fesadan nas. A ako se oni pokvare, pokvarit se i ljudi. Kaže njegov učenik Al-Muhakib i Muqayma Al-đavzija, rahimahullahu ta'ala, opisujući učenjake, hum fil ardi, bi menziletim nuđum fil sama. Doista su oni na zemlji, poput zvijezdi na nebesima. Bihim juhdela al-hajranu fil dhalma. Doista njima se upućuje onaj zbunjeni, onaj zalutali kada se nađe u zulmetu, kada se nađe u tmini, kao što se zvijezdama upućuje, orijentiše onaj koji se nađe, dakle izgubi na putu, isto tako i učenjacima se ljudi orijentišu, to je s njihovim znanjem, time što se povode za njim i njihovim, i njihovim znanjem. وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجاتهم إلى الطعام والشراب I doista je potreba ljudi za učenjacima veća od njihove potrebe za hranom i pićem. I doista je pokornost njima preča i obaveznija od pokornosti majkama i roditeljima. Bi nasil kitab, a to tekstom Allahove dželja vala knjige koji kaže Ja juha ladina amenu, atiju Allaha wa atiju Rasul wa ulil amri minkum. Oni koji vjerujete, pokoravajte se Allahom i pokoravajte se poslaniku sallallahu alejhi ve wasallam i vašim pretpostavljenima a vidjeli smo da su učenja, učenjaci od pretpostavljeni. Vokad qir, još davno je rečeno, metalul ulemai, metalul ma, doista je primjer učenjaka poput primjera, poput primjera vode, hajfu ma saqatu nafu gdje god padnu oni okoriste. To jest kao što voda gdje god padne okoristi, on je, bude hajra, isto tako i učenjaci gdje god oni budu, od njih se vidi, od njih se vidi hajr. I zato kaže Mejmud ibn Mihrama, rahimahullahu ta'ala, doista je primjer jednog učenjaka u jednom mjestu, u jednom gradu, poput primjera pitkog izvora u tom gradu. Takva je vrijednost, takva je vrijednost učenjaka. Imam Abdullah, sin imama Ahmeda, rahimahullahu ta'ala, kaže, upitao sam svoga oca, oče moj, kakav je to čovjek bio imam šafi, rahmeullahu ta'ala. Jer ja te puno često čujem kako dobiš za njega. Pa kaj pa je rekao imam Ahmed, rahmeullahu ta'ala, o sinko moj, doista je imam šafio, šafija bio poput sunca za ovaj dunjalu. Okel afijeti li nas i poput zdravlja za ljudi. Fahalli ha dejni min halab, pa imaju ove dvije stvari zamjenu, Može li se sunce zamijeniti nečim drugim i može li se zdravlje zamijeniti nečim, nečim drugim? Evo aminu, amin avat, pa zar se može, mogu ove dvije stvari zamijenuti i nadoknaditi? Kaže ima Mahmed, rahimu ta'ala, doista ljudi imaju potrebe za učenjacima, više nego li što imaju potrebe za hranom i za pićem. Jer hrana i piće imaš potrebe za njom u toku dana, jednom ili dva puta, a potreba za učenjakom ti je u svakom momentu i u svakom i u svakom trenutku. U svakom momentu i u svakom, svakom trenutku. Doista su učenjaci, draga braćo, sakuatu el bešar. Odabranici od ljudi nasljednici Allahovih vjerovjesnika salavatu Allahi wa salamu alaihim. I zato kaže Allah poslanik salallahu alaihi wa salamem u hadisu koji bilježi imam Ahmed od Abu Darda radijallahu anhu fadlu l'alimi ala l'ala l'abidi ke fadli l'kamari lejleten bedri ala sa'ili l'kevakim. Doista je vrijednost učenjaka nad ostalim ljudima poput vrijednosti mjeseca u punoj noći nad ostalim, nad ostalim zvijezdama. Wa inna al-ulama waratatul anbiya i doista su učenjaci nasljednici poslanika a doista poslanici nisu ostavili u nasljedstvo niti dinare niti dirheme već su ostavili u nasljedstvo znanje pa onaj ko uzme to nasljedstvo ta je uzeo da je stekao veliki dio od nasljedstva Allahovi vjerovjesnika salavatullahi wa salamuhum wa salamuhum alejhim takođe Muavija radijallahu anhu prenosim da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao men yuridi lahu bihi lhajb onaj kome men yuridi lahu bihi hajren onaj kome Allah jelle wa ala želi dobro yufaqihu fid din, fid din. Allah jelle wa ala ga pouči propisima pouči propisima vjere stoga su ahlu al-ilm ashabu al-basira Učenici se, učeni su ti koji su vlasnici El Basire, oni kojima gospodar žele vala da, da je, da razlučuju stvari, da razlučuju hak od batila, istinu od neistine. I zato kaže gospodar žele vala, kada bi se vratili njima, onima koji su učeni, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, znali bi oni koji znaju vaditi da kaže šarijatske propise i dokaze iz Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a to su dakle, a to su učeni, učeni ljudi. I zato oni su najpreći da potpadnu pod riječi uzvišenog قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Reci, ovo je moj put. Ja pozivam Allahu. ja i oni koji me slijede na basiratu ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin inaka ya islam gospodar jalla wa ala ja nisam od onih koji njemu čine koji njemu čine širk al-ulama hurasuddin draga braćo učenjaci su čuvari vjere stražari vjere njihovi branitelji njegovi branitelji od ibtidaa i tahrifa od uvođenja novotarija kao izvitoperavanja Allahove dželle ve alem Allahove dželle ve ala vjere. I zato je u hadisu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam došlo, iako hadis dakle ima razilažen među islamskim učenjacima, ali je njegovo značenje vjerodostojno, jahmilu hada la ilma min kulli halefin udulu. Doista će ovo znanje u svakoj generaciji koja dolazi nositi oni koji su adli, pouzdani, koji su pravedni, to je dakle učenjaci. Jenfuna anhu tahrif al-galin. I oni će od vjere odstranjivati onaj tahrif al-ghani, ono izbitokaravanje oni koji predjeruju untihad al-muqtili, kao i oni koji su muqtili, koji žele opovrnuti Allahu dželle vala vjeru Allahu u knjigu i sunnet Allahu a poslanika sallallahu alaihi wasallam, wa ta'wil al-đahilin, i ukazivati i odstranjivati na ta'wil džahila, na neispravno tumačenje, tumačenje džahila. I zato, kada bi rečeno Abdullahu ibn Mubareku, rahimu Allahu ta'ala, hadih ahadithu masnu'a, ovi izmišljeni hadisi, šta ćemo za njih? Fa kale, ja išu lehal džahabide, za njih će živjeti veliki ljudi, za njih žive veliki ljudi koji će ih odstraniti i koji će ukazati na njihovu neispravnost. Također, kada je Harun ar-Rashid dobao sindika, kojeg je htio ubiti, heretika, otpadni wa jalla wa la gere. Koji je izmišljao hadise na Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala lahu zindir. Da mu reče ovaj zindir, lima tadribu unuki, zašto me ubijaš? Pa reče, urihu la ibada minke, da ulahatim robove od tebe, od tvoga šera i tvoga zla. قال فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم باش تاتيش أرادتي sa hiljadu hadisa koje sam izmislio na Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Kulluha ma fija harfu nataka bihi. Nema u njima nijednog harfa da je harf poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa mu reče Harun ar-Rashid, فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري a gdje si ti Allahom neprijatelju od Ebu Ishaqa al-Fazarija u Abdullaha ibn Mubareka koji će ih pročešljati i zatim nakon toga ono dobro odvojiti od loše i ukazati na hadise koje si, koje si izmislio. I zato su učenjaci Allahove evlije, sebebom njihove zaštite vjere, Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame, stekli su stepen Allahovog žele vada u ilajeta, stepen Allahove žele vada ljubavi i zaštite i ne samo to, već je gospodar žele vada zaprijetio svima koji se na ružan način obhode prema učenjacima, koji ezijete učenjake, da, men aada li valijem, faqad aventuhu bil harb, kaže naš gospodar Žele Vala u hadithi il onaj ko ne prijateljuje prema mom evliji, faqad aventuhu bil harb, ja mu obznanjujem, ja mu obznanjujem rad. A kaže imam Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, in lam yakunil fuqaha awliya Allah, fa lejse lillahi vali. Ako faqih, ako faqih ima, ima, imam Abu Hanifa cila na učenjake. Ako učenjaci nisu Allahove evlije, pa doista Allah nema, nema evlije. Isto tako kaže imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, in lam yakunil fuqaha awliya Allah, fil ahirati fa malillahi vali. Ako faqih, učeni pravnici, nisu Allahove evlije, onda Allah dželle vala nema nema evlija ikrima rahimehullahu taala je govorio iyakum an tu'zu ahadan min al-ulama bojte se da ezijetite nekog od učenjaka fa inna man aza aliman faqad aza rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem jer doista onaj ko ezijeti Allah Allah učenjake on ezijeti Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve sellem Draga braćo, doista su učenjaci zaštita ummeta od balaneta. I oni su sefina, lađa Nuha alaihi salam, onaj ko iz nje izostane. A posebno u vremenu fitne, kjane minel mugraqin. Biće od oni koji su, od oni koji su potopljeni. Od oni koji su potopljeni. Kaže Abdullah ibn Amr ibn Al-As radijallahu anhu prenosi se Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao Inna Allaha la yaqdiru al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Allah dželle vale neće uzdići znanje na taj način što će ga istrgnuti iz prsa ljudi. Walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama. Ali će otrgnuti ili uzdići znanje na taj način što će usmrtiti učene. Hatta idha lam yubqi 'aliman. Pa onda kada ne ostane učenjaka i takad nasu ru'usan bavar za svoje predvodnike uzeti džahile, uzeti neznalice, fe suinu, pa će oni biti pitani nakon toga, fe etel bi gajri, te će davati fetve bez znanja, fe vallu wa avallu, te će sami otići u zabudu, a i druge će odvesti u zabudu. Pogledajte kako su učenjaci, ismet, zaštita ummeta od skretanja u zabudu, a onda kada oni nestanu, onda kada se oni ostave po strani, kada se ne uzima njihov govor, stav i mišljenje, do čega dolazi, dolazi do toga da se uzimaju el-basali, oni niži, manje vrijedni i tako dalje. Oni koji nemaju potpunog znanja kojeg imaju učenjaci, koji nemaju basirata i iskustva kojeg imaju učenjaci, pa će svjesno ili nesvjesno odvoditi ljude u zabudu, odvoditi prije svega sebe u zabudu, a zatim nakon toga odvoditi i druge, odvoditi i druge, druge u zabudu. Kaže Abdullah ibn Mas'ud rahimahullahu ta'ala, La jazalu nasu bi hajri, ma ahadu la ilma an akabirihim. Doista će ljudi biti u hajru, dok god znanje budu uzimali od njihovih veliki, od njihovih veliki. Učenjak će umirati, a trag samim tim njegovom smrću i trag istine nestajati. Hatta jektura ahlul džahil. Sve dok se ne povećaju namnože nosioci neznanja. Wa kad zahaba ahlul ayn, a nestalo je učenjaka. فَيَعْمَلُونَ بِالْجَهْلِ وَيَدِينُونَ بِغَيْرِ الْحَقِّ Pa će dakle nakon toga ljudi raditi, ljudi raditi po džehlu i Allaha dželle vala obožavati neistinom ono što nije hak وَيَضِلُّونَ عَنْ سَوَاءِ سَبِيلِ i time skretati sa pravoga i time skretati sa pravoga sa pravoga puta. Sa'id ibn Jubayr rahimahullahu ta'ala je upitan o Ebu Abdullah, šta je znak propasti ljudi? Pa je rekao, ida haleke ulema'uhum onda kada propadnu njegovi, onda kada propadnu njegovi, njegovi učeni. I na kraju, kaže imam Ebu Bakr al-đurri, rahimahullahu ta'ala, pa šta mislite O muslimani, Allah vam se smilovao. O putu na kojem ima mnogobrojni prepreka, prepreka. Jahtađu nasu ila su luki i filejle til zalma. a je ljudi trebaju preći u mrtvoj noći. Fe illam jekun fihi rija, wa illa tahajjaru. Ako na tom putu bude svjetiljke koja će im osvjetljavati put, onda su se spasili. U suprotnom tahajjaru, ostaće zbunjeni. Kuda da krenu? Na koju stranu? فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فإن الله جل وعلا دا سبيت الكويم أو سبيت لبول فسلكوه على السلامة والعافية فضوني سيقورنو إسباشنو ناكم تغا سليدن ثم جاءت طبقات من الناس فتم دوجو دروقي دودي لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوه يوني مورا يسير في تاي بول Ali kada dođu, fa bejdama hum kedalik, i tafijat il masabih, ali kada oni počnu slijediti taj put, nestane tog svjetla, ugase se svjetiljke, fe betau fi zulmeti, fe ma vannukum bihi, pa bihim, pa ostanu u toj tmini. Šta mislite? Kakav je njihov hal? Kakvo je njihovo stanje? Ha gedar ulema u bin nas. Takvi su učenjaci među ljudima. La ja'lamu kathiru mine nasi kejfe edau farar, wala kejfe štinabu nahari. Puno ljudi ne zna kako i na koji način da obave farzove kako da se klone harama, kako da se obožava Allah dželle vale svime što je gospodar dželle vale propisao osim bi baka i ulema, osim ostankom ulema ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve wasallam, pa kada presele učenjaci, tahajjala nas, onda se ljudi zbune, onda kada presele, a kakav je hal, onda kada su živi pa se ne uzima od njih, draga braćo. Hal je ovakav ummeta, da kada presele učenjaci, a kakav je tek hal, onda kada su učenjaci, prisutne i govore i upozoravaju, ali se ne obaziru, ali se ne obazire na njihove, na njihove govore. Wala haula wala kuvvete illa billah, kulu kavli hada, wa stavfiru li wa lehu. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salam ala man la nabije ba'da, thumma amma ba'd. Na kraju, draga braća, u ovom drugom dijelu hudbe, važno je napomenuti da ovim našim govorem, govorom u učenjacima ni u koju ruku niti nam je na kraj pameti, ne ciljamo one loše učenjake, ulemaru salatin, kako ih nazivaju, učenjake sultana, one koji su svoj život, koji su svoj život počinili odbrani pavuta njihovih vojski, oni koji su svoj život počinili svojim fetvama, svojim pisanjima, fi irdani talagin, kako bi zadovoljili tahute istoka i zapada. Oni koji se srde radi svoga vladara, ne radi vjere Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Već onda kada se uskrnavi njihov vladar i kada se napadne, oni se tada bune i ustaju. A onda kada se skrnavi vjera Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, onda ih vidiš kako su hladni, sallallahu alaihi wa sallam. Ne govorimo o onima koji su svoj život i svoje jezike počinili u borbi protiv muđahida, protiv boraca na Allahovom dželjavu ala putu, koji nisu ostavili ni jedno mjesto, ni jedno mjesto, ni jedan trenutak i situaciju, a da nisu htjeli okadati njih i naružiti njihovu i naružiti njihovu sliku. Ne, ne govorimo o ovim učenjacima. Govorimo, draga braćo, učenjacima koji su svoje riječi pretočili u djelatnost. Govorimo o učenjacima koje su prekalila iskušenja. Govorimo o učenjacima koji sebebom govora istine trunu i dan danas po zatvorima Tavuta. To su učenjaci o kojima govorimo, jer je ilm praktikovanje. Znanje jeste praktikovanje, a ako nema praktikovanja znanja, onda je ta osoba samo ravija. Ali učenja koji ne praktikuje ono što mu je gospodar Dženevana dao znanja, On nije alim, kako kažu učenjaci, već je ravijetu el hadith. On je onaj koji samo prenosi, onaj koji prenosi. A da je istinski učenjak, to znanje bi bilo bi rezultiralo radom postečenom, postečenom znanju. Stoga, govorimo o učenjacima koji su se dokazali svojim riječima, svojim stavovima, svojim postupcima i svojim djelima o učenjacima koji brane umet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, o učenjacima koji žele haj ovom ummetu, o učenjacima koji podržavaju muđahide na Allahom ala putu. To su učenjaci o kojima govorimo kako ne bi neko došao nakon toga i ovaj naš govor spustio na zle loše učenjake, ulema utalagi, na ulemu tabuta i sultana. Njih nikada dakle nismo ciljali, niti ćemo pakcirati ovim našim riječima o učenjacima, odakle, o ulemi. Drago braćo, rekao, živimo u vremenu u kojem je dosta ljudi skrenulo sa staze učenjaka. Skrenulo od e, slijeđenja velikih učenjaka u slijeđenje onih manjih, nižih od njih, koji nemaju dovoljan fit svatanje u vjeri koje imaju ovi učenjaci. Te to rezultiralo stanjem u kojem se nalazimo danas i u kojem se nalazi Muhammeda sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme. A da su se pokorili svojim učenjacima, u tome bi bio hajr po njih. U tome bi bio, u tome bi bio hajr po njih i po ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sallallahu alejhi ve selleme. Ali onda kada se ne pokori učenjacima njihovim savjetima, mi ne govorimo ovdje draga braćo o situaciji u kojoj se učenjaci raziđu pa zatim nakon toga slijedimo mišljenje od ovih učenjaka koji je bliže Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali govorimo o situaciji u kojoj se učenjaci gotovo slože po određenom pitanju i tada vidimo određenu braću kako i dalje da uzimaju govor učenjaka. Naprotiv, neki od njih se okreću protiv učenjaka. I ti usti učenjaci od kojih su se dojuče poučavali, od kojih su se poučavali Allahove vjeri i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, odjednom ti učenjaci u njihovom očima promijeniše menheđ, promijeniše vjeru i tako dalje i tako dalje. Odjednom oni koji su manji i draga braćom, Oni koji možda njihov život ne prijedi godinama koje su oni već je proveli u džihadu, borbi na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Dođuše ti takvi da zatim nakon toga usmjeruju svoje strelice ka brdima. Da usmjeruju svoje strelice ka brdima o ljudima koji su svoj život proveli Allah Allahom dželjava na putu. Braneći Allahom dželjava na vjeru. Protjerani daleko i od svoje familije i od svi od dunjaluka i tako dalje i tako dalje. I zatim nakon toga dođe neko od nas i usmjerava svoje strelice ka ovim, ka ovim prdima. Njima neće to nimalo škoditi, ali mi smo ti koji će sami sebi naškoditi. Jer smo se uzdigli na visoke dređe. Uzdigli smo se na visoke stepene. Dali smo sebi za pravo ono što nam ne pripada. Niko ne kaže da, niko, da, da neko od njih, od ovih učenjaka, ne može pogriješiti. Ali je problem kako i na koji način se obhoditi prema greški učenjaka, učenjaka i uvaženog čovjeka. Kako i na koji način? Da bi na taj način, što će zanemariti sam njegov trud, sva njegova borba i džihad na lahom džedava putu, ili će pa kako se već ne slažemo sa edebom, ostaviti njegove riječi i reći ako eventualno smatramo da je pogriješio, a on je takav i takav, ispomenuti njegove vrline i njegove odlike. Ali, nažalost, neki od nas su poput žena, kako je opisao Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i da ahzemte i da hunna dahra, kada mu čitalo vrijeme, kada je čitalo vrijeme, činiš dobro, thumma rajat minke šajen, zatim kada o tebe vidi nešto loše, Kalet mada, šta kaže? Mara itu minke hajna kal. Nikada od tebe nisam vidio hajna. Tako i oni, draga braćo, čitalo vrijeme sa ovi veliki učenjaci i ova brda bore za umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Brinu dok mi spavamo i planiraju dok se mi igramo. Čitalo vrijeme i zatim nakon toga dođe neko od nas da usmjerava svoje strelice prema brdima od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato, na kraju, vasijet od ina Asakira, rahimahullahu ta'ala, pripazi se kaže i znaj da je nuhumun ulema mesmume, da je meso ovih učenjaka otrovno, onaj koga zamiriše razboli se, a onaj koga okusi umre. A onaj koga okusi umre i onaj ko kritikuje učenjake na taj način i ružno se obhodi prema njima, gospodar Želja vada će ga iskušati smrću do srca prije smrći, smrti njegova tijela. Da, iskušat će ga što će mu zamrijeti, umrijeti njegovo srce prije nego mu umrije njegovo na njegovo tijelo Allaha dželle vala molim da nas sačuva od toga da naše srce postane mrtvo te da ne razlikuje istinu od neistine molim gospodara dželle vala da nam istinu pokaže istinom i da nam olakša njeno slijeđenje a da nam zabudu pokaže zabudu i da nas učini što dali od nje molim gospodara dželle vala da nas učini od onih koji znaju vrijednost svoje uleme svojih vođa i mudžahida molim Allaha dželle vala da pomogne ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Molim Allaha Jalla Vala da da, pa da ova fitna u Šamu što brže prođe. Gospodara Jalla Vala molim da sačuva ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da pomogne muđahide koji se bore na Allahovom dželle vala putu, radi uzdizanja Allahove riječi kako bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Molim gospodara dželle vala da nas sačuva fitni, ma zahara minha oma batan, kako oni javni isporeni, tako i oni tajni skriveni koji ne vidimo. Molim gospodara dželle vala da nas sve uputi na pravi put, da nam oprosti naše grije, da nam se smiluje i uvede u džennet. Kulu qavli hada, wa astaghfiru Allahe li, wa lakum, wa aqim salah.